Բարև բարեկամներ։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի այս թողարկմանը կանդրադառնանք շրջափակման պայմաններում առաջացած կոմունալ վճարների եւ հերահաղորդակցության ծառայությունների դիմաց վճարների հետ կապված բնակչության մտահոգություններին եւ պահանջներին։ Ինչ է սահմանում օրենքը։ Իրավական տեսանկյունից կան արդյոք լուծման տարբերակներ։ Փաստաբան Արմեն Բաղդասարյանն է օրենք եւ իրականություն հաղորդման այսօրվա հյուրը։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես ռադիոընկերներին պիտի տեղեկացնեմ, որ վերջին շրջանում առավել քան ակտիվ է փաստաբան Արմեն Բաղդասարյանը, մասնավորապես բնակչության հուզող խնդիրներին է կանդրադառնում, շրջափակման հետևանքով ստեղծված սոցիալական իրավիճակին է կանդրադառնում եւ ձեր Facebook-յան էջում հաճախ է կանդրադարձել եւ անդրադառնում կոմունալ վճարների Ալիևի խնդրին, ինչն էլ մեծ արձագանք է ստացել հանրության շրջանում։ Խնդրի իրավական տեսանկյունից լուսման առաջարկներ ունեք արդյոք։ Բարև ձեզ։ Այո, թույլ տվեք փոքրին չստակեցում մտցնել հայտարարությանս առումով, նախքան Facebook-յան հարթակում բնակչությանը ուղված հորդորս տեղադրելը մի քանի անգամ հրապարակայինորեն հանդես է եկել Արցախի հանրապետության կառավարությանը եւ Արցախի հանրապետության տեղեկատվական շտաբին ուղված առաջարկություններով եւ հորդորներով։ Արցախի հանրապետության բնակչությանը մատուցվող կոմունալ ծառայությունների դիմաց գոյացած եւ հետագայում գոյանալիք վճարումների սուբսիդավորման վերաբերյալ նշված հորդորից որևէ արձագանք չի եղել ըստ էության ոչ կառավարության եւ ոչ էլ տեղեկատվական շտաբի կողմից չհաշված այն հանգամանքը, որ Արցախի հանրապետության նախագահի կողմից Արցախի հանրապետության օրանշանակ պետնախարարի հետ տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում կոնկրետ հանձնարարական եղավ ԱՀ պետնախարարին մշակել համապատասխան ծրագրեր, հստակ ծրագրեր կապված կոմունալների սուբսիդավորման եւ ընդհանրապես կոմունալ վճարումների հետ կապված ծրագրեր ներկայացնել նախագահին, որից հետո միայն բնակչությանը հորդորել է չվճարել չեմ հերքում, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից կուտակված կոմունալ ծառայությունների, այսինքն էներգամատակարարման, գազամատակարարման, խմելու ջրի հետ կապված իհարկե որոշակի վերապահումներ ունեմ, չբացառելով կապի եւ հերահաղորդակցության ծառայությունների դիմաց կուտակված պարտքերի համար։ Նշված հորդորից համար հիմքեր հանդիսացել ձեր կողմից հարգելի վարսիկ նշված վերոհիշալ ֆեյսբուքյան հարթակում տարեսկզբին Արցախի Հանրապետության տեղեկատվական շտաբի կողմից տեղադրված հայտարարությունը, որով կոչ էր արվում բնակչությանը կուտակված պարտքերը պարտաճանաչ վճարել։ Ընդ որում, հորդորոս դրական արձագանք է ստացել, ինչպես դուք նկատեցիք, բնակչության գրեթե մեծամասնության կողմից։ Մասնավորապես, այն հատվածի, ովքեր, այսպես ասած, Լաչինի Միջանցքի շրջափակման հետևանքով շուրջ այսօրվա դուրությամբ արդեն 3 ամսից ավել շարունակ մատնված են Հանգործության գործազրկության համատարած պատկեր ունենք Արցախի հանրապետություն։ Որոշ դեպքերում հնչեցվել էին նաև բացասական արձագանքներ, սակայն դրանք հիմնականում պետական բյուջեից ամսական աշխատավարձ ստացող քաղաքացիների կողմից էին, այսինքն իմ կատարած վերլուծությունների արդյունքում եկա այդ եզրահանգման։ Բնակչության միստվար զանգված ընդհանրապես ձեռնպահ մնաց արձագանքելուց մի շարք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված իհարկե։ Բնակչության խոցելի հատված են կազմում հիմնականում փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողները։ Այն ընկերությունները, անհաձեռնարկատերերը, որոնց եկամտի միակ աղբյուրը ձևավորվում էր Հայաստանի Հանրապետությունից ներկրվող մի շարք ապրանքատեսակների վաճառքից։ Ակնհայտորեն դժել էին նաև ծառայությունների մատուցման ոլորտը։ Մասնավորապես կարելի է նշել հանրային սննդի մատուցում, անհատական եւ ոչ անհատական դասապատրաստումներ, ուսուցում, ֆիզիկական կուլտուրա, մշակութային միջոցառումներ եւ այլն։ Պետք է անկեղծանա, որ իրավիճակից անմասն չի մնացել նաեւ մեր ոլորտը հաստաբանությունը։ Իմ ունեցած տեղեկությունների համաձայն մի շարք հաստաբաններ իրենց գործնեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու դիմումներ էին ներկայացրել պարապուրդի պատճառով։ Վերջինիս պայմանավորված է քաղաքացիների կողմից նախկինում պլանավորած դատական գործերը ժամանակավորապես հետաձգելու հասկանալի պատճառներով։ Պարոն Բաղդասարյան, ձեր հորդորներում ակնարկ էր արվում նաև էներգամատակարարման կամ գազամատակարարման հարգատիրանջատումների դեպքում դատական հայցեր ներկայացնելուն։ Կարող եք բարձաբանում տալ։ Այո, Արցախի հանրապետության սահմանադրության առաջին հոդվածը ի թիվս Արցախի հանրապետությանը բնութագրող ժողովրդավարական, իրավական, եւ ինքնիշխան կատեգորիաների սահմանում է նաեւ սոցիալական կատեգորիան։ Իրեն սոցիալական հրճակած յուրաքանչյուր պետություն իրականացնում է սոցիալական քաղաքականություն, որը պետության ներքին քաղաքականության բաղկացուցիչ մասն է կազմում։ Այն ուղղված է սոցիալական հիմնախնդիրների լուծմանը եւ հասարակական բարեկեցության բարձրացմանը։ Սոցիալական հիմնախնդիր ասելով պետք է հասկանալ որոշակի սոցիալական իրավիճակ, որը խոչընդոտում է մարդկանց սոցիալական որոշակի խմբերի պահանջմունքների բավարարման հնարավորություններին։ Գոյություն ունեն այնպիսի սոցիալական հիմնախնդիրներ, ինչպիսիք են աղքատությունը, գործազրկությունը, կրթության, բժշկական ծառայությունների անմատչելիությունը եւ այլն։ Այդ իսկ պատճառով սոցիալական քաղաքականությունը պետք է նպաստի առաջի կող սոցիալական հիմնախնդիրների լուծման միջոցով հասարակության անդամների կենսապայմանների եւ ապրելակերպի օպտիմալ զարգացմանը եւ ընդհանուր առմամբ հասարակական համակարգի կայունության ապահովմանը։ Իդեպ, սոցիալական քաղաքականության վառ օրինակներից պետք է նշել 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումներով գազամատակարարման, էներգամատակարարման, կապի եւ համացանցի ծառայությունների մասնակի սուբսիդավորումը որոնք էականորեն թեթևացնում էին հետպատերազմյան ժամանակահատվածում բնակչության ծանր հոգսերը։ Նախքան բնական գազի հարաբերականորեն կայուն մատակարարման վերականգնումը մի գազամատակարարումը նորից ընդհատվեց Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունների արդյունքում։ Մինչ այդ Արցախցին ավելի քան 70 օր շարունակ ենթարկվում էր ամենօրյա սանդրանքների, Ադրբեջանի հայեցողական գործողությունների հետևանքով։ Գազամատակարարման, էներգամատակարարման, կապի եւ համացանցի, հաճախակի, շատ դեպքերում նաեւ տևական ժամանակով խափանումների պատճառով բնակչությունը հայտնվել էր այսպես ասած մոլորության մեջ։ Գոյություն ունեցող անորոշությունն ու օր-օրի վրա սեղմվող օղակը քաղաքացիներին մղում է դեպի ամենատարբեր այլընտրանքային քայլերի։ Համատարած գործազրկության շեմին կանգնած բնակիչների մի մասը արհեստականորեն բարձրացված գներով ձմեռային ժամանակաշրջանում իհարկե հիմա գարունը թվագողեց իհարկե, սակայն վառարաններ եւ վառելափայտ են գնել։ Որոշներն իրենց բնակարաններում տեղադրված գազի համակարգերը վերափոխել են էներգա համակարգերի, իսկ մյուսներն էլ իրենց ունեցած վերջին կոպեկներով էլեկտրատակացուցիչներ են գնել եւ այլն։ Նման պայմաններում պետությունը այլընտրանք չունի, քան սուբսիդավոր էր մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարումները իսկ դեկտեմբերի 12-ից հետո մինչև համապատասխան որոշման ընդունման օրվա դուրությամբ կուտակված բարգերը զորոյացնել։ Այս եւ նման միջոցառումների կյանքի կոչման դեպքում նաեւ կարող ենք խոսել սոցիալական պետության մասին։ Չկատարելով իր սահմանադրական պարտավորությունը, այսպես ասած, պետությունը իդեմս մենաշնորհային դաշտում գործնեություն ծավալած էներգամատակարարման, կոնկրետ նշում եմ, գազամատակարարման եւ կապի ծառայություններ մատուցող ընկերությունների ակամայից հայտնվում է օրենքի թիրախում։ Այո։ Ավելին, գործող օրենսդրությունը, մասնավորապես էներգետիկայի մասին օրենքը, բաժանորդային պայմանագրերը եւ այլն բավարար հիմքեր են նախատեսում խնդրո առարկա հարցերը դատարանում վիճարկելու համար։ Պաստորեն դուք նշեցիք, որ սահմանադրությամբ նման ֆորս մաժորային իրավիճակների դեպքում պետությունը պարտավորվում է սուբսիդավորել։ Ունենք օրենքում նման կետ, այո։ Իհարկե, հղում կատարելով սահմանադրությանը, կոնկրետ սահմանադրության առաջին հոդվածին, կոնկրետ մատնանշեցի սահմանադրության առաջին հոդվածը, ըստ որի Արցախի հանրապետությունը ժողովրդավարական, ինքնիշխան, իրավական պետություն լինելուց զատ նաև սոցիալական պետություն է։ Այսինքն այն ինչ որ մեկնաբանում եմ, կարելի է մեկնաբանել հետ սոցիալական բաղադրիչի ազդեցության ներքո այսպես ասած, կոնկրետ սոցիալական որպես այդպեսին հատկանշող պետության Արցախի հանրապետության հատկանշող սոցիալական բաղադրիչի ներքո։ Պարոն Բաղդասարյան, բարձրացված հարցերի համատեքստում կարող եք անդրադառնալ նաև կապի եւ հերահաղորդակցության խնդրին, որն այսօր նույնպես շատ ակտուալ է։ Այո, ստիփաց են։ Պատերազմին հաջորդող ժամանակահատվածում բազմիցս բախվել էինք կապի հերահաղորդակցության ոլորտում արկա խնդիրներին։ Առավել եւս վերջին 10 օրվա ընթացքում իհարկե գաղտնիք չէ, որ կոնկրետ բջջային կապի բնագավառում մենք ունենք բավականին մեծ խնդիրներ։ Այս խնդրի կապակցությամբ Արցախի հանրապետությունում միակ եւ մենաշնորհային դաշտում գործող Ղարաբաղ Ցելեկոմ ընկերությունը այնքանով որքանով կարճ հաղորդագրությունների միջոցով գուցե ինչ որ իրենց կայքեջի միջոցով բնակչությանը տեղեկացնում են իհարկե վթարների կամ այս կամ այն տեղի ունեցող խնդիրների կամ այո խոչընդոտների հետ կապված տեղեկատվություն ներկայացնում են, սակայն դա բնակչությունը, այսինքն ես ներկայացնում եմ նաև ինձ դիմող քաղաքացիների բնակչության անունից, բավարար չէ։ Բավարար չէ այնքանով, որքանով հանրությունը ակնկալում է իհարկե իր հետ կնքված բաժանորդային պայմանագրերի համաձայն ստանալ պատշաճ հերահորթակցության ծառայությունների մատուցում, որը իհարկե չի ստանում։ Ուզում եմ կարևորել մասնավորապես վերջին 10 օրյա ժամկետում կարելի է ասել, եթե 100%-անոց միավորի համեմատությամբ ուրեմն փորձենք դիտարկել, ապա 10%-ի սահմաններում է գործում կոնկրետ բջջային կապը։ Երկրում հերահաղորդակցության բնակավարի միակ օպերատորը Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունն է, ինչպես նշեցի, այն չենք ուզում նաև հերքել, սակայն գիտենք, որ աշխատում է ուժեղացված ռեժիմով։ Այն դեպքում, երբ պատերազմից հետո ոլորտի մի շարք պրոֆեսիոնալ մասնագետներ այս կամ այն պատճառներից դրթված սեփական նախաձեռնությամբ կամ այլ օբյեկտիվ պատճառներով ազատվել են աշխատանքից նույն Ղարաբաղ ցելեկոմ ընկերությունից ինչը բացասաբար է անդրադարձել թե ընկերության եւ թե բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների վրա Անդրադառնալով բուն հարցի էությանը, պետք է ասեմ հետևյալը՝ հարգելի Վարսիկ։ Հերահաղորդակցության բաժանորդային պայմանագրերի համաձայն օպերատորը պարտավորվում է բաժանորդին մատուցել որակյալ անխափան ծառայություն։ Սակայն, ինչպես գիտենք, էներգամատակարարման ներկայիս սեղմված ժամանակացույցը եթե նախկինում օրական 3 անգամ 2 ական ժամերով, ներկայումս արդեն 6 անգամ 24 ժամվա ընթացքում։ Մեկական ժամով անջատումները թույլ չի տալիս բաժանորդներին լիարժեք օգտվել օպտիկամանրաթելային կապով, այսինքն ֆիքսված համացանցի մասին է խոսքս։ Այդ ծառայությունից։ Ինչն էլ պայմանագրի, պայմանների խախտում է համար Եթե դիցուք օրինակ կարող են վերել 10 մեգաբիտ վարկյան արագությամբ համացանցի արագություն պատվիրած բաժանորդը ամսական վճարում է 5500 դրամ, որը ներկայիս իրավիճակում չի կարող մատչելի համարվել։ Իհարկե, ապա ստիպված է օգտվել պայմանագրով նախատեսված ծառայության ոչ ավել, քան 1/3 մասից։ Ինչպես նշեցի, իհարկե էներգամատակարարման այդ ժամանակացույցի հետ պայմանավորված է Նշված հանգամանքը բնականաբար մտահոգում է նաև օպերատորին։ Սակայն մյուս կողմից, վերջինս օպերատորը ինքնուրույն չի կարող կանոնակարգել օպերատոր եւ բաժանորդ իրավահարաբերությունները։ Քանզի խոհաբերական իմաստով ասած, հայացքով շրջված է դեպի պետությունը։ Այսինքն, պետությունը ինքը պետք է գործում քայլեր ձեռնարկի Ինչպես այդպիսի քայլեր ձեռնարկել է հետ քարաշչոսորա պատերազմի հետ պատերազմի ժամանակահատվածում, շուրջ տարուկես ժամանակահատվածում։ Քայլեր պետք է ձեռնարկի ստեղծված իրավիճակում հավասարակշռություն ապահովելու միտումով, ինչը արվել է, ինչպես նշեցի, քարաշչոսորա պատերազմից հետո։ Եվ ահա այսպիսի միջոցառումների, այս բոլոր նշածած միջոցառումների իրականացման արդյունքում պետությունը կարող է լիարժեք իրեն հրճակել որպես սոցիալական պետություն։ Պարոն Բաղդասարյան, շատ շնորհակալ ենք հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ, պատրաստ եմ միշտ օգտակար լինել եւ Արցախաբնակչությանը հուզող հարցերին պատասխանել հնարավորության սահմաններում։